Kaixo, kaixo, irrogeita mairu garren hemen agurtzen zaituztegu, gure unatengoko zaleok. Eta hasiera ba, memarko diogu, hastiazken guztiak bezala, beste irratxaio bati. E, mea kulparena entonatzen e, hasi e, bar dugu izan ere, ba, urte honetan, bueno, azke, pasadaen urtean zehar oso garrantzitsua izan den eh, artista bat, ba, limboan utzi dugu, ez dugu inoiz aipatu, eta badak izue, beti, san, zuek nola tengo entzuten badezute, zerbait zeiz batetarako balio badu, beti azkeneko tendentzien inguruan informatuak egiteko, egoteko da batez ere. Gure akatsa soul edo post soul abeslari honen inguruan ezer ez kontatzea da eta bueno, bide batez ba aprobetxatu na dugu akatsau zuzentzeko eta temazo ikaragarri bat eh, eragusteko Bimia, nez eta bimia eta urteko album onenetariko izan The Weekenden hau, bere estreinua ba bimiatagaren urtera arte itxaron behar izan dugu bere jakintasuna musikari dago kionez e, eh, dastatzerako beraz e, ba horren jarriko dizuegu The Weekend ditzen den eh, artista hau ba hori ba e, kanadiarra da etiopiar e, descendentzia ascendentzia, ez da, hori ustez descendentziarik ez duela izan ere. Oita bat urte besterik ez dituen abeslea baita, eta, bueno, esan lehen esan lehen post-soul edo elektronikaren alde berrienaren influentzia duen soula jorratzen du The Weekend honek. E, gainera besti hontan oso idolatratua idolatra dugun eh, Beach House hartu du sanpelatzeko, hain zebra abestia eta bueno, oso, oso abesti tu, temazo alanta, eh, galetu de The Weekend honi zuentzat, Loft Music chance like this, you may never get to show off, show off, show off what you talking about. Talking Unless you like to tease, baby. In reality, you don't know what I please, baby. Blue ball queen, take your fucking seat, baby. And write it out now, I know you wanna scream, baby. Better than your next man. And if you're swinging, I get dumber than the next man. Cause I don't play unless it's keys and I play All day keys, we gon' play all day. all day. Wet dream from your brain all day, all day. I think you lost your morals, girl. What? But it's okay, cause you don't need them more we're going in that two floor loft in the middle of the city. After rolling through the city with me. I promise you gon' see that I'm only fucking 20, girl. Amnesia, put your mind in a dream world. What you doing in the bathroom? I hear noises in the bathroom. Eddie Murphy shit. Yeah, we trade places, rehearse last to them, and then we fuck faces. Yeah, we know just how to get a buzz. Mix it with the hash, come fuck with us. I'm a motherfucker, I'm raw. Love so lost, some of niggas, man, these bitches can't touch what we got if they want it. I'll plug any nigga that'll step, man, I got him, yeah, I got him till the ending of our credits. Life's such a movie, Filmed independent, us against the city. Please don't get offended when we don't answer your calls. And if you got a problem, come and find us, we can talk about it. What's good, young ho, you about it? Got a left right now, you excited? You excited? egia esan e, abestiak orainik jarraitzen duz, e, eh, sei minutazo dira, baina e, eh, nahiko perla garaia da abestiaren azkeniko zatia. Beraz, bueno, egia esan hor lasei, lasei bat zure txan, segura oso ondo sartuko dela, baina, bueno, hau jitazaz programa dele, denez. Hemen moztu eta ideia garbi bat egin dezakezuen, nolakoa den e, The Weekenden musika e, hemen atzetik utziko dugu beraz e, sonatzen bere ahots soloak eginez hemen deguken hor isilik eta bueno e, gutxitan egin hori dugun e, zera bat e, izango da gure urrengo abesti ezen ere e, intra eskakizun bat izan da e, ez e, egin hori diren eskakizunen modukoa ba, irrati entzule batek egiten duena baizik eta hemen gure solomo eskakizun e, bete-betekoa. Salva izan da, salva da beste plaria edo funk elektronikoa jorratzen duen artista izan da bere atentzioa e, hartu duen musikaria eta, bueno, esan digute, ez, jartzazu, jartzazu, Hemen nola tengon, ba, beste hastien batea zuen eh, programa, programan entzun genuen eh, temazo e, azgain beste eren bat ere baute eta bueno, ba, asko biatu gabe bere soundean cloud, eh, sartu eta bueno, jarriko ez zuet e, salba honek e, atera duen azkeneko argitalpena Yellow Bone epearen barruan sartuta dagoena abestia eta ba, bueno, os, asko arriesgatzen ez, beraz <laughs> beste jarriko dut, ez daki, ez bait, ez bai nago oso ziur. Oren bai, oren remix bat izango da, salvaren remix bat. Uiz i den keep your chin up abestiaren ingurukoa. Hemen txezue, funk elektroniko dubstep lariak. Eh, bere beats beste edo wake up bezarako beste temazoen e, artetik bizkat desberdintzen da. Baina, bueno, ba, os, ez dago, ez egon gaizki bestia, e, ez da bere honen edarikoa da, baina, bueno, hor utzi dugu salba. Eta asko aldatu gabe, e, orain oso e, garantitxoak bihurtu diren, edo fama asko hartu duten, kolektibo bateko edo batean murgiltuta dagoen produktore bateraino pasatuko gera, izuzen ere Old Future World Gang Kill The Null Tyler The Creator buru duen eh, kolektiboak eh, beste hainbat e, rapero ez kain, ba honek esan dezeko baukala bere burua dela ba, hemen marruan salkatu Brandon The Shy produktorea eta ba kolektibo honek egiten, duten guztia bezala nahiko innovatzaia ere entzun dezakegu bere produkzio bat Casey Beckisen eh, Reading Round Town abestian zuekin produktore lanetan hor txen entzuten zen salbara indik, eta agur esan Eta hori, Brandon Deshae, zuentzat. Swag. What's really wavy, man? It's Josh Pease, ain't shit funny. I'm here with my young boy Casey Veggies. Been shitting on y'all niggas since 06. They know, they know. And I just want y'all to close your eyes, yeah. take a deep breath, and appreciate this real nigga shit. Yeah. Peas and carrots, arrogant veggies. Yeah. Wave, swag, yeah. chop, knife. All right. Hey. Riding round town, more change, more stilo. New girl with me, but I keep it on the D-low. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Young on my fly shit, fresher than a peacoat. Grew up nice, so when I sit back and write, I touch my life and every single thing I think of at night. Mine was in the dark, had to reach and switch on the lights. Digging deeper, trying to figure what's right. Shit be cutting feeling like nice. But I just try to numb it with life. I'm riding around town, more chains, more stilo. New girl with me, but I keep it on the d It's a lot of things going down. What you think she with me for? Spread out bigger. Got my people on the East Coast. Cook it up for the bucks. What you trying to be for? Egingo dugu nahasketatxo bat eta orain inor kontura gabe honen erremix bat Riding around town, more chains, more stilo. New girl with me, but I keep it on the Lo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than Tampico. Young on my flies, it's fresher than a peacoat. Grew up nice, so when I sit back and write, I touch my life and every single thing I think of at night. Mine was in the dark, had to reach and switch on the lights. Digging deeper, trying to figure what's right. It should be cutting like knives. But I just try to numb it with life. I'm riding around town, mo chains, mo stilo. New girl with me, but I keep it on the D.O. It's a lot of things going down. What you think she with me for? Spread out bigger. Got my people on the East Coast. Cook it up for the bucks. What you trying to be for? for the kids, man, that's why I keep my sneaks cold. Riding around town, more chains, more kilo. New girl with me, but I keep it on the kilo. All these things going down, what you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than town people. Riding around town, more chains, more kilo. New girl with me, but I keep it on the kilo. All these things going down, what you think she with me for? but I know when to cut it out. Your girl amused by me when she talks, she got stutter mouth. Riding round town, mo chains, mo stilo. Never been to NY, but I'm about to pay the fee though. To hit ATL, I can sell as far as we know. Press play, grind, no TiVo, that's the G code. Kicking it with friends, won't get your ass have no ends, and she gon' regret. I pass when I pull up in the bin. I'm just wiping off my lens, I don't see these. Made a promise to myself I won't be these. Girl, you don't know if I hit. You ain't seen me with. Young boy so cold, I let you see me get it. These girls see me on MTV. Throw it at me, went ahead and caught the TD with her. It's all about what you earn, I what the freebies get you. Don't say LA without CV in it with it. Riding round town, more chains, more kilo. New girl with me, but I keep it on the D kilo. All these things going down. What you think she with me for? Look like she from Rio, sweeter than town Pico. Riding round town, more chains, more kilo. New girl with me, but I keep it on the D kilo. All these things going down. What you dropping that right. Me and the homies be shaded up with your girl My girl riding with me like she my manager, like she got plans for us. But I just got plans to bust. Niggas think I'm running out, but I stay gassed up. Blew my shit up from the ground like NASA. Just for everybody round town with they cash up. just for all the girls and bitches Louis backed up. Pray it all go down happily ever after. Right around Hor egin dugu eh, komboa, abeste originala eta erremixarekin, uh, esateko askoz hobe erremixaren uh, eh, nolaten golari entzat. Baina, ba hori, horrein orain bai e, nahiko tarte man diagu bueno, nahikoa ez abesti bat, ez da nahikoa, baina, bueno. E, kontua da, egun hori graduko voltajea emango dugula, eta bueno, hainbat e, zentzutan izan ere Melbourne, Melbourne eraino joan gara munduko beste puntara ino. eta bueno, nahiz eta oso urruti egon e, bidaiak pena merezi du alako talde berri bat e, aurkezteko, izan ere ba, twerps hauek, twerps dute izena horrentxe hortan e, ezakitzen nahi duen inglesez, baina bueno, zerbait esan barko du e, ba hori e, australiar estenako pop talde mm, esan gura txuenetariko bat dela esaten badegu ez gara motz gelditzen eta ba azken eh, azken urtean, azken hilabeteetan bat diru salto eman duela dutela mundu osora pitchfork eta lako horri atera bait dira beraien abestiak eta arazoi, arazoi osoz izan ere oso pop infekzio garria e, eh, infekzio garria ez dakit zer esan nahi duen baina bueno e, gente entera dioak esaten badu nik ere bari oso pop infekzio garria infekzio arazlea sortzen dute beraien melodiekin eta ba ba ja, eh, hemendik ikusteko aukera ditugu bitartean temazo, bueno, tema tematzar honekin uzten zaituzte dreaming izenekoa eta eta hori, ba oso gitarra filatuak melodia pamposher izan duguna eta bueno, eh <clears throat> ba, irrikitan, eh irrikitan, e, ba, bere urrengo abesti, bueno, esmar nuen irrikitan bere urrengo abesti agentuteko, baina ez, ja, entzun daitu, izan ere, bere albuma, ba, badabil sarean, eh, orain ja pizkat zaiago, megaplodoren, kontu guzti honekin, bo, ni media faierrekoa naiz, ez, ez dit hainbeste galera sortu horrek, baina bueno. Kontua da, ba, luzetzen dizu egula gombitea, Melbourne dar Owen, eh, abesti gehiago entzuteko. Eta, bueno, e, promo, doako promo ostean, e, gure beste talde kutsun bat, kutxun eh, bezain eh, berria, izan ere ba, granit, eh, badira Bartzelonako bikote bat, e, bikote emakumezko osatze duten taldea, eta lenguan etorri ziren gitazo inkaragarri batekin, aresta izenekoa, Beach House onenak bergoratzen gintuen abestia, Eta horrengoan beste eh, abesti esente batekin atoz, e, eh, Marea Biba izenekoa, bere epe txo baten barruan sartu daitezkena, arestarekin batera, beste bi abestirekin lau, eh, guztira lau abestiko epe bat osatuz. Gogoratu beti gu izan ginen la, zuen, ba, zuen e, favorituetan dauden, web, web blog edo musika blog guztia goiek, ba, gu baino denbora askoz gehiago e, pasa behar izan zuten zelako taldea den e, zelako taldea den e, konturatzeko. Hemen nolaten gon denbora pilo bat denago jarria bagen nun e, eta ezakit, ez, ezakit e, programa beran izan zen edo bere edo, edo gure timelinean Facebookekoak eh, gogoratu nahi zute nola tengo hortxe zeok e, eh, beti jartzitugu abestitxoak edo bueno, igotzitugu programak bera dukontua da granit gurea dela, gureak direla eta jarriko ez dugula beren bigarren abestia marea biba hortxe granit e, kataluniatik eta bueno eh, beste estatuko talde bateruntz joko dugu nudo zurdo mm, esan dezakegu espainiar post-punkeko edo post-punk e, estiloko buru garbiak direla gaur egun eta beraien edozein diska berriak alako dizdira berezia duela eta aurten atratako diskan eh, prometo hacerte daño abesti ur seian eh, entzungo dugun abestia ez lako ba tonada e, eh, era kargarri dituzte e, ez dute bere jatorri postpankeroa alde batera uzten baino, eh, matiz desberdinak ematen, lako evoluzio bat ere nabarizaie Madrid darauei. Proba meduan, prometo hacerte daño, hau, bere abesti, oza, abesti hau, bere azken diskoan, edutuakoa, nola tambor, Tara mujer, matar, muerte, tara mujer, edo. cosa lo dicen Nudo zurdo. etzaile aztu en uzurdo hauei ba sin bueno melodia eta gitarra gitarrei eragiten bera dakiten bezala eta ba hori e, beste pauso bat e, ja ikusten ari dugu programaren amaiera beste lau lauzpa bosta besti dira dena den eta ba, beste zaun zahar batzuk horren eh, e, dela gutxi programati pasa bai dira beraien gertu dagoen diskatik lehen zingela erakusteko Mike Snow edo Mick Snow suediarrak horren gontan bere errikidea den likeli e, eh, haotxa jarriz Black Team Box ditutako bestia dator e, lehen zan, bueno, lehen diskotik Happy to You, e, bere Mike Snowren bigarren diskoa izango dena. Eta ba hori e, beraik egin hoi duten egin hoi ez duten gauza bat iz da beste besteen kolaborazioak sartzea ezakitzen zuten ez duten baina jendea oiuka norbaitek gor sartu dolako baina ze mundu amizik gara en fin e, Bari, Mike Snow, Lake Likerekin, Black Team Bucks. hortxe utziko dugu e, Mike Snowren e, eh, bigarren besteakin behar bada ez da galitzen Devil's Way bere singlaren e, alturan izan ere ba, bestea temazo bat izanik eta bueno, ez dago aizke baina behar bada konbentzionalegi komertzionalegi atrazta igarren bigarren singelau gu beste alte bateruntze begiratuko dugu ez nire turisten turist e, produktore britaniar aruntz behiratuko dugu Brightonen e, jaioa eh, hainbat eta hainbat produktore bezala ez dakiku zer izango duen lurralde horrek baina bueno e, oso ondo dena ez bien eta ez bien horren beste adibide garbia dugu turist horrengontan place it as it Acid a Ez, amesta goez. Placid, placid Acid edo Placid Acid, beste oiu bat, joder, men beti oiuka. Zagitzatik ez duten oiuka egiten nik temazo jartzen dituanean, eta bai, ezak, ze ekipok gol sartzen duenean, en fin. Baina, reala izan gabe. Kontua da hori, turisten place it, jarriko ditu dela, segidan, eh, Chillwave edo pop e, soinu arazle enaren aitzindari bezala. osoki galanta e, abesti baten forman e, eh, turist produktoreak eh, oparitu diguna eta ba hori oioen artean hemen e, jarraituko dugu beste pop e, eragile batzuekin orain gontan urteak badara matzetena bueno, urte asko edo dekada asko de magnetic fields bere urrengo diskaren aurkezpen batekin Andrew Indrak e, eh, ja maitzear gaude baina bueno, sartuko dugu beste bat Juan baino lehen A pity she does not exist A shame he's not a fag The only girl I ever loved was Andrew Drag Fields, e, ja bukaeraruntz abiarazteko eta ba hori e, guri gustatzen zaigun bezala amaierak ez dira lasiak izan behar baizik eta alderantzizkoak eta nola lortu hori ba, gaur egun e, dagoen e, dubstep onenarekin hain ere rasko edo rusko izango da horren kargu hartuko duena Somebody to Love eh, bere azken abestiarekin. Hau, hau ere, abesti hau honek ere. Bere urrengo diskaren aurrerapen bat da, beraz, hemen segurazki udan e, dantzatu al, izango dugun abesti en edo abestire askoren eh, aurkezpena hemen txendu urtarian.